U ovom serijalu govorimo kako se obhoditi s ljudima s kojima se svakodnevno susrećemo, raznim kategorijama ljudi, od roditelja, djece, supružnika, komšija, bliže, dalje rodbine, muslimana, nemuslimana, svih ljudi kako se obhoditi, kako nas naša vjera, dini islam, podučava, kako, na koji način da se obhodimo sa spomenutim ljudima. Jer naša vjera, islam, pridaje veliku pažnju obhođenju. Naprotiv, nećemo naći ni jedan kuranski ajet u kojem se naređuje obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, a da odmah nakon toga obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, cilja zbog kojeg smo stvoreni da nam nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala ne naređuje da se lijepo obhodimo na najljepši mogući način, da svaki vid dobročinstva činimo našim roditeljima, zatim siromasima, jetimima, komšijama, rodbini, bližoj, daljnoj i sl. Tako da su islamski učenjaci rekli da čovjeku njegov ibadet kojeg čini od namaza, posta, zekata, učenja Kur'ana, izdvajanje sadake, ništa neće koristiti. Neće mu to biti primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok se ne bude lijepo i obhodio sa svim ljudima sa svim ljudima. I dobro nam je poznato kroz šerijatske tekstove, kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, da se čak naređuje lijepo obhođenje i prema životinjama, dakle prema drugim svjetovima, ne samo prema, prema ljudima. Da je žena ušla da će ući u džehennem, u vatru zbog toga što je zatvorila mačku, nije je hranila, niti je pustila da ona sam, sama sebi nađe hranu. I čovjek je ušao u džennet zbog toga što je napojio žednog psa i slično. Dakle, kako se obhoditi na najljepši način da bi nam naš ibadet, namaz, post i ostali ibadeti bili primljeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zasigurno i sami ti ljudi s kojima se svakodnevno susrećemo, neki od njih zaslužuje više, neki manje, da se prema njima lijepo obhodimo odnosno kako na koji način se obhoditi, nije dakle isto na svaki način se obhoditi prema svim ljudima. Ima ljudi koji zaslužuju više da se prema njima dakle ljepše obhodi. Kao što nam je poznato da je došlo u hadisu, došao je čovjek Allahovom poslaniku, alaihi salatu uslam, i rekao ko je najpreči na moje lijepo ponašanje Allahov poslaniče. Ko je najpreči, koja je osoba najpreća da se prema njoj najljepše obhodim. Pa je rekao tvoja majka, zatim tvoja majka, zatim tvoja majka, zatim tvoj babo. Dakle, roditelji. Nakon roditelja djeca, nakon djece supružnici i slično. Evo, već nekoliko emisija govorimo kako da se obhode supružnici jedno prema drugom na najljepši mogući način. Kako da žive u rahatluku? Kako da žive lijepim, smirenim, spokojnim životom? da su zadovoljni sa svojim životom. Da što je god moguće više umanje svoje nesuglasice, svoje nesporazume, svađu u kući i sl. Govorili smo o osobinama supružnika. Dakle, živjeti ovakvim životom, živjeti u rahatluku, živjeti u slozi, to se ne može preko noći ne može nam neko doći i preko noći okrenuti naš život, poredati kockice u našem životu i da do svoje smrti tako živimo. Ne, već se i sami mi, muškarac i žena, suprug i supruga, moraju izgrađivati. Ako žele da žive lijepim, sretnim životom, moraju rukave zasukati i oni doprinijeti takvom životu. Neko drugi i čekati nekoga drugog da nam to sve da To je, dakle, nemoguće. Van svake pameti. Pa smo zbog toga govorili o osobinama supruga i osobinama supruge. Koje kod sebe osobine moraju imati suprug i supruga da bi poslije živjeli sretnim životom i koje osobine sam muškarac treba tražiti kod svoje buduće supruge i obratno žena kod svoga budućeg supruga, koje osobine. Dakle, čak prije stupanja u brak Naša lijepa vjera dini islam preporučuje koje osobine tražiti kod svog budućeg supružnika, kod svog budućeg bračnog druga. Već tada, dakle prije stupanja u brak, a zatim također i u braku, sve te osobine trebaju postojati i također dalje ih izgrađivati, nadograđivati na njih druge lijepe osobine. Također, naša lijepa vjera dini islam propisuje prava i obaveze supružnicima. Muž ima određena prava, ali i obaveze. Supruga također ima određena svoja prava, ali isto tako i obaveze prema mužu. Da bi život funkcionisao, da bi se živjelo, da bi se održao bračni život, u najmanju ruku ove obaveze moraju se ispunjavati. Mora se držati do ovih prava. Jeste u vjeri kao i u drugim životnim pitanjima nije sve crno-bijelo. Moraš, ne moraš. Ima nešto što je lijepo. Dakle, neke radnje, postupci koje uljepšavaju još život. Međutim, što se tiče prava i obaveza, to je ono što se mora, do čega se mora držati ako želimo da nam brak opstani, da živimo u bračnom životu. Koliko toliko sretni. Imaju stvari koje ga još više čine ljepšim, sretnim i slično. Da budemo u braku zadovoljni. Još druge stvari, ako Bog da o njima ćemo govoriti. Međutim, u prošloj emisiji smo govorili o muževom pravu u braku. Koja prava muž ima u braku? Dakle, prava kod svoje supruge, odnosno koje su njene obaveze prema njemu. Obaveze žene prema svome mužu. I dakle, sve to što smo spomenuli do toga žena mora da drži. Mora da ispoštuje te svoje obaveze prema mužu da bi opstali u braku, da bi živjeli u braku. Zbog neispunjavanja tih obaveza i nedržanja do muževih prava, vrlo lahko može doći do kraha, može doći do rastave, do raspada braka. Danas uz Allahovu dozvolu spominjemo ženina prava. Prava žene u braku u bračnom životu, odnosno obaveze muža, šta je to muž obavezan prema svojoj supruzi u braku, da joj obezbijedi kako da se obhodi i slično. I opet kažem, muž mora obavezno da drži do ovih ženinih prava. Ukoliko želi da živi sa svojom suprugom, da njihov brak potraje, zakidanjem ovim pravima posmatranje ovih prava tek tako, neuzimanje njih za ozbiljno, vrlo lahko može dovesti do raspada, raspada braka. Dakle, žene također imaju pravo u braku imaju određena svoja prava u braku. Kao što kaže Allah dželle vala u suri Al-Baqara, "Velahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf." I njima, ženama pripada slično kao što i vama pripada. Odnosno, žene imaju prava kao što i vi, o muškarci, imate prava. U poobičaju, kao što muškarci imaju prava, isto tako i žene imaju prava u braku. I žene su ravnopravne s muškarcima zajedno u braku. Muškarci imaju, muževi imaju svoja prava, isto tako i žene imaju svoja prava u braku. Naprotiv, Allahov poslanik alihi salatu sam nakon Allaha dželle vala podstaknuo je na lijep odnos prema supruzi, da se na najljepši način obhodimo prema našim suprugama, jer je to jedan od pokazatelja našeg dobra kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, moramo da držimo do ženinih prava, moramo da ispunjavamo svoje obaveze prema njoj. To je pokazatelj da smo dobri kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ponovo se vraćamo na početak, pa dakle, naš odnos spram drugim ljudima, pokazatelj je i razlog primanja našeg ibadeta kod Allaha. Naš odnos sprem drugih ljudi, kakav odnos, onakav odnos kakav traži od nas vjera. Ne da bismo se im dodvorili, da bismo bili pohvaljeni od njih i slično, ne. Već onako kako nam nalaže naša lijepa vjera, dini islam, da se obhodimo prema drugim ljudima, Takvo obhođenje će biti razlog i primanja našeg ibadet kod, ibadeta kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno, takav odnos sprem drugih ljudi bit će pokazatelj našeg dobra kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam hajurukum, hajurukum li ahlihi wa ana hajurukum li ehli. Najbolji od vas, gdje? Kod Allaha jeste onaj koji je najbolji prema svojoj supruzi. Allahu akbar. Najbolji od vas kod Allaha, na najboljem stepenu kod Allaha jeste onaj koji je od vas najbolji prema svojoj supruzi. Ko se najljepše obhodi prema svojoj ženi, prema svojoj supruzi. Zatim kaže govoreći da je on na tom stepenu najbolji, zatim neka ga u tome slijede oni koji žele da budu do njega Allahovog poslanika alihi salacom. Pa kaže, wa ana khayrukum li ahli. A ja sam od svih vas najbolji prema svojoj supruzi. Ja se na najljepši način obhodim prema svojoj supruzi. Dakle, obaveza nam je lijepo se obhoditi prema našim suprugama. One imaju prava kod nas. Islam im je dao prava. Prije dolaska Islama dobro nam je poznato kakva su prava imala, imale žene. Nisu, imali, nisu imale nikakva prava žene nisu imale nikakva prava prije dolaska Islama. Poznato nam je da su bile iskorištavane, čak nasljeđivanje kao roba. Nasljeđivane kao roba. Nakon smrti muža, drugi joj je nasljeđivao. Čak, dakle, sinovi tog njenog muža, ukoliko ona im nije bila majka, oni su je nasljeđivali. Prodavali su je, kao što prodaju robu. Znala se čak i ubijati sa smrti muža. Ukoliko muž umre i ona je bila odmah automatski osuđena na smrt. Sa dolaskom Islama, Islam joj je dao brojna, brojna prava. Čak, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, njima pripada isto onoliko prava koliko i vi, o muškarci, imate, imate prava. Pa dakle, od ženinih prava u braku jeste da je muž izdržava. Obaveza mužu je da izdržava svoju suprugu i svoju djecu. Da na njih izdvaja svoj imetak, da radi za njih. I da i noć da radi da obezbijedi svojoj supruzi i svojoj djeci krov nad glavom, da obezbijedi hranu, odjeću, normalne uvjete za život. To je obaveza muža prema svojoj porodici, obaveza muža prema svojoj supruzi, da joj obezbijedi krov nad glavom, da joj obezbijedi hranu, odjeću i svakako jeli pod ovim se podrazumijeva, ako ne čak i na najvisočijem stepenu od svega ovoga spomenutog jeste liječenje. Ukoliko se razboli, obaveza mužu je da liječi svoju suprugu, da je odvede doktorima, da je odvede u bolnicu, da traži lijeka za nju. Dakle, to je obaveza mužu da radi, zarađuje, izdvaja svoj imetak na svoju suprugu. Na to muža obavezuje Kur'an, sunnet, islamski učenjaci su složni po tom pitanju i također zdrav razum ga postiče na to. Kur'anski ajeti koji obavezuju muža da se brine o svojoj porodci, da se brine o svojoj supruzi i kasnije o djeci, kur'anski ajeti su brojni. Također hadisi. Emisija nije dovoljna da se sve to spomeni. Pa ćemo spomenuti po jedan, dva dokaza. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala li yunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Wa man kudira alaihi rizquhu fal yunfiq mimma atahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Onaj koji je u mogućnosti, koji ima mnogo imetka, neka troši, neka troši mnogo imetka na svoju porodicu. A onaj kome Allah jalla vala smanjio na faku, obskrbu, kome je dao oskudnu obskrbu, neka troši shodno svojim mogućnostima. Doista Allah subhanahu wa ta'ala ne opterećuje, ne traži od čovjeka da izdvaja osim onoliko koliko mu je dao, koliko ima. Pa ovdje se kaže li yunfiq naredba, neka izdvaja iz svoga imetka, iz svoga bogatstva, shodno svome stanju. Ako ima dosta imetka, neka izdvaja dosta na svoju porodcu. Ako nema, onda onoliko koliko, koliko ima. Onoliko koliko ima, Allah dželavala ne traži od njega više od onoga što mu je dao. Kaže Allahov poslanik alihi salatu oslam, bojte se Allaha po pitanju vaših žena. Bojte se Allaha po pitanju vaših žena, doista su one poput zatočenica kod vas. One borave u vašim kućama, one vam spremaju hranu, one vam peglaju odjeću, one vas odčekuju, dočekuju i slično. Prate na posao, dočekuju s posla, pripremaju vam ugodnu atmosferu u vašim kućama. One su poput zatočenica kod vas i vi ste ih uzeli, doveli sebi na emanet, Uzeli ste ih od Allaha subhanahu wa ta'ala na emanet. Sa Allahovom riječju dozvolili ste sebi njihove polne organe, zato vole hunne alikum rizku hunne wa kisvetu hunne bil maruf. Zato na vama je obaveza da ih hranite i da ih oblačite koliko ste u mogućnosti. Obaveza. Na vama je obaveza da ih hranite i odjevate. U hadisu Muavije ili Kušeirija radijallahu talan spominje se da je upitao Allahovog poslanika alihi salatu osam koje je pravo žene kod njenog muža. Šta je od prava žene kod njenog muža? Pa je rekao Allahov poslanika alihi salatu osam kada sebe hrani da nahrani nju, kada sebe obuče da obuče i nju, da ne je ne udara po licu i da ne govori joj proste riječi i da je ne izbjegava osim u svojoj kući. Ako dođe do nesuglasi, ako dođe do problema, izbije svađa, a ne ide negdje u neku drugu kuću, da se ne odvaja od nje. Već dakle, ako je potrebno da se privremeno odvoji, onda neka se odvoji u drugu sobu. Neka se odvoji u drugu sobu, ako će to rješenje biti plodonosno. Zatim, poznat nam je dobro slučaj kada je Hind upitala Allahovog poslanika alihi salatu islam govoreći o svome mužu da je on škrt, da ne udjeljuje dovoljno na nju i njenu djecu, upitala je Allahovog poslanika alihi salatu islam da li ona može da uzme iz imetka svoga muža bez njegovog znanja, pa je rekao da uzmi onoliko koliko je potrebno tebi i tvojoj djeci. Ako je takav slučaj, ako on ne izdvaja dovoljno na tebe i tvoju djecu, onda uzmi iz imetka njegovog imetka onoliko koliko ti je potrebno i to možeš uzeti bez njegovog, bez njegovog znanja. I svi islamski učenjaci su složni da je muž dužan izdržavati svoju suprugu i kasnije dakle i svoju djecu i zasigurno jeli, i zdrav razum ga postiče, postiče na to. Dakle, doveo si sebi ženu, doveo si od njenog babe, od njenog brata, od koga već, doveo si je, ostavio si je u svojoj kući, ne može žena da živi od have, od zraka, moraš dakle da izdvajaš i metak, kada izlazi mora da je pristojno obučena, da je lijepo obučena, da pokriva svoje tijelo, da ne bude izazovna drugim ljudima, da ne žude drugi ljudi, da ne dovodi druge ljude u iskušenje i slično. Dakle, Zdrav razum te postiče da se brineš o svojoj, o svojoj supruzi. Koliko? Onoliko koliko si u mogućnosti. Allah dželle dželavala te ne duži. Allah dželle dželavala te ne traži, ne traži od tebe da udjeljuješ mnogo, a ti nemaš. I isto tako, ovo trebaju i žene da razumiju. Ako Allah dželle dželavala kaže la yukellifu Allahu illa ma ata. Allah subhanahu wa ta'ala ne opterećuje čovjeka osim onoliko koliko mu je dao. Ha? neka i žena ne traži od svoga muža nešto od onoga što on nema. Dobro poznaj, živi s njim, zna njegovu situaciju, zna njegovo stanje, zna koliko zarađuje, koliko ima novca. Trenutno neka ne traži od njega vile, kuće, zgrade, nešto dakle što je on ne može jeli, obezbijediti. Kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže onaj kome Allah subhanahu wa ta'ala jeli smanjio obskrbu na faku, neka udjeljuje onoliko koliko je u mogućnosti to trebaju dakle da razumiju, da razumiju i žene i da se na takav način obhode prema, prema svojim muževima. Zatim, obaveza muža prema svojoj supruzi jeste da se lijepo blago obhodi prema njoj. Da se lijepo blago obhodi prema njoj da je ne psuje, da joj ne govori ružne riječi, da je ne vrijeđa, da joj ne traži mahane. Naprotiv obaveza mužu je, dakle od ženinih prava kod svoga muža, jeste da se muž zabavlja s njom, da se igra s njom, da pokaže lijep suživot s njom, da lijepo živi. Da lijepo živi. Kao što Allah dželle kaže u naredbi وَعَاشِرُ bil ma'ruf i s njima lijepo živite. Sa ženama lijepo živite. Dakle, žena ima pravo da joj pokažeš lijepo ponašanje prema njoj. Da razgovaraš s njom, da sjediš, da se smiješ, da se šališ, da se zabavljaš s njom. Poznati su nam dobro slučajevi, ako Bog da o tome ćemo govoriti, kako se Allahov poslanik alihi salatu sam šalio sa svojim suprugama, da je čak znao takmičiti se u trčanju sa svojim suprugama. Sa Ajšom radijallahu ta'ala anha dva puta bilježi se da se takmičio u trčanju. Pa prvi puta Ajša je bila prva, nakon toga sljedeće godine Allahov poslanik alihi salatu sam ponovo je Ajšu pozvao na takmičenje pa je on tada nju pobjedio i rekao je ovo ti je za onu, ono iz prošle, prošle godine. Dakle, Allahu poslanik alihi salatu oslam šalio se sa svojim suprugama. I naše supruge također to imaju pravo kod nas. Kao što rekao, nije samo jeli crno-bijelo, ovako mora, ovo ne smije. Ima dakle nešto što naš život čini ljepšim, što naš život jeli, čini sretnijim. Zatim, od obaveza muža prema ženi jeste da je poduči njenoj vjeri, da je podučava vjeri. Međutim, ovo je sasigurno muškarcima jedan od najvećih problema. Nije problem, Zaradiću, donijeću, nahraniću te, okupit ti haljnu kako god hoćeš. Ali kako da te podučim vjeri kad ne znam nija vjeru? To je problem kod nas. Obaveza muža je da podučava suprugu vjeri islamu. Međutim, kako da čovjek nešto da kada i on to nema, nažalost, danas stanje muslimana općenito. Da ne govorimo samo kod nas, je alarmantno po pitanju vjere. Koliko se poznaju propisi i ovo stanje, zašto nam je ovakvo i zašto je ovakvo vrijeme, jeste upravo zbog nas. Problem ovog vremena jesmo mi, što mi živimo u njemu. Što mi živimo u njemu. Kako nam je u našoj lijepoj vjeri sve definisano, do u detalje, objašnjeno, sve poredano, stavljeno na svoje mjesto, samo da uzmemo i da svoj život uskladimo po tome. Da živimo po tome, da radimo. Živjeli bismo doista u blagostanju. Međutim, svako želi da pametuje. Svako želi da postupa kako on hoće. Zato imamo nered. Zato imamo opšti haos. Zato kako da muž poduči svoju suprugu u vjeri, a to je njeno pravo kod njega. To je njegova obaveza da je podučava vjeri. Kako da je poduči kada i on nema, kada i on nema vjeri? Dakle, muškarci bi trebali podučavati se vjeri prije nego li stupe u brak, da poznaju osnove vjere, da poznaju i da se pridržavaju tih osnova. Nemojmo se zavaravati prije ili kasnije ćemo shvatiti da ono što najviše uljepšava naš, naš život, bio bračni život ili život s drugim ljudima, obhođenje, dakle suživot, jeste vjera. Jeste vjera, definitivno. Ono što će uljepšati naš odnos s našom suprugom i obratno, ono što će uljepšati naš odnos s roditeljima, s djecom, s komšijama, sa svim ljudima, jeste vjera ukoliko se prihvatimo vjere i budemo postupali po njenim savjetima, upustvima, smjernicama. To je ono što će oljepšati naš život. Prije ili kasnije ćemo shvatiti. Mnogi traže sreću u nečemu drugom, u imetku. Bitno je da ja odem i da danas čitav dan radim, da dobro zaradim, da dođem kući da se razbacujem. Drugi iz dijaspore sa zapada kad dođu hoće da kupe cijeli dunjaluk. Ključevi od auta, bijesna auta, izbace se ključevi odma na sto piće, ovo ono, misle da je sreća u tome, a ovamo potrgani, jedan razvod, drugi razvod, treći razvod, brakova promijenili koliko hoćeš. Ono što će ih usrećiti jeste zasigurno vjera. Kada vjera te obavezuje da lijepo živiš sa svojom suprugom, da joj biraš riječi, kada hoćeš da se da razgovaraš njom, da se obratiš svojoj supruzi, da biraš riječi, zar ne bi volio da i ona lijepe riječi govori tebi? Zar voliš da žena tebi psuje? Da ti govori proste riječi? isto tako i ona voli. Wa ashiru hunne bil maruf i s njima lijepo živite, isto tako i žena voli da ju se nasmiješ, dijeliš drugima sadaku, jel tako došlo je u hadisu o tebe sumuke fi wajhi ehike sadaka i da se nasmiješ u lice svome bratu muslimanu je sadaka. Na takav način ćeš dati sadaku. Pa ti danas čitav dan po ulici smiješ se, smješkaš se i dijeliš sadaku, vratiš se kući, ni ni jedan put nasmijao nasmiješio svojoj supruzi. A ona je najpreča toga. Ona je najpreča nakon roditelja da s njom lijepo živiš. Sa svima drugima lijepo živiš, a nju zaboravljaš. Zatim, od obaveza muža prema ženi, ako želi da lijepo živi sa svojom suprugom, jeste da ne cijepi dlači. Ukoliko ona nešto pogriješi, da pređe preko te njene greške. Da pogleda u druge osobine, njene osobine, koje će ga udobrovoljiti, s kojima će biti zadovoljan. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, neka vjernik ne mrzi vjernicu, ženu. Neka vjernik muž ne, mrži, ne mrzi ženu vjernicu ako bude nešto prezirao kod nje, neka osobina ne svidi mu se a ta osobina je kod nje, neka pogleda u drugu osobinu koja će ga zadovoljiti. Zatim, nije dozvoljeno, strogo zabranjeno, od ženinih je prava da je ne smije udarati, muž ne smije udarati ženu. Nikako. A naročito po licu. Ne smije udarati. Nikako ženu. A naročito po licu. Ne smije uznemiravati, ne smije psovati. Treba dakle da vodi računa o svojim riječima kao što vodi računa o svojim riječima isto tako dakle i o svojim rukama. Ne smije da udara ženu. Strogo je zabranjeno. To je dakle od ženinih prava. Da čuva da čuva je, da je ne tuče. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu oslam, uh, ne udaraj po licu ne udaraj po licu i neka, došlo je u drugom hadisu, neka niko od vas ne tuče svoju ženu kao što, ne znam, vlasni gazda tuče svoga roba, a najveće ima odnos s njom. Tuče po dan, a najveće, dakle, kada se mrak spusti, ima odnos, odnos s njom. Da je ne izbjegava, da je ne ostavlja, da je ne izbjegava, posvađaju se, ode on putuje, hoda, ne vraća se kući sa svojim društvom, problemi u kući. Izbili problemi u kući, on je ostavio nju samu u kući, misli da će se tako problemi riješiti. Problemi se ne rješavaju bježajući od problema. Već dakle, treba sjesti, treba vidjeti ko je pogriješio. Ne možemo sami riješiti te probleme, savjetovat ćemo se s drugima, sa učenim ljudima, s ljudima koji imaju iskustva i slično. Zatim, ne smije da širi njene tajne ili mahane. Ukoliko žena ima kod sebe mahana, ima manjkavosti, da o tim mahanama ne priča, ne priča drugima. Zatim od prava žene također jeste da se muž za nju uljepšava. Kao što je obaveza ženi da se uljepšava za svoga muža, isto tako obaveza je mužu muškarcu da se uljepšava za svoju ženu. Kao što je Ibn Abbas radijallahu anhuma rekao u dakle, komentaru 19. ajta sure En Nisa wa Aširu Hunne bil Maruf i s njima lijepo živite, rekao je ja volim da se uljepšam za svoju suprugu kao što volim da se i ona uljepša, uljepša za mene. I također obaveza je muževima, muškarcima, da imaju lijepo mišljenje o svojim ženama. Da imaju lijepo mišljenje o svojim ženama. Ukoliko nisu često kod kuće, ukoliko su na poslu, rade, da imaju lijepo mišljenje o svojim ženama, gdje su žene, u čemu provode svoje vrijeme i sl. I ovih prava još Kao što smo rekli u prošloj emisiji, muž također ima mnogo, mnogo prava. Nismo uspjeli spomenuti sve. I također žene imaju još određenih prava. Nije moguće da se sve to spomene u jednoj osobini, u jednoj emisiji, ali eto, dakle, posticaj svima nama da se malo preispitamo kako, na koji način se obhodimo jedni prema drugima, supružnici, kako se obhode jedni prema drugima i da vide, dakle, da imaju prava i obaveze da imaju prava i obaveze kada imaju u svemu drugome prava i obaveze isto tako u braku. Najpreće je dakle da se upoznaju sa tim pravima i obavezama i da se drže tih prava i obaveza. Allaha dželle vala molim da nas poduči našoj vjeri, da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način, da nas učini od onih koji slušaju a zatim slijede ono ono što je najbolje. Molim Allaha subhanahu wa taala da oprosti meni vama mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallilahuma ala nebina Muhammedu, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.